ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين نبيلا شك وكاز وحجر ولوكانو شميتومي وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين na tuliwapa زيتو ناو وكزيبوزا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين nao walikuwa wakichonga majumba katika milima kwa amani fa akhadhathumus sayhatu musbihin basi ukelele ukawatwaa asubuhi fama aghna anhum ma kanu yaksibun hayakuwafaa waliokuwa wakiachuma وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake ila kwa ajili ya haki na hakika kiama kitafika basi samehe msamaha mzuri إن ربك هو الخلاق العليم hakika Mola wako mlezi ndiye muumbaji mjuzi ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم Na tumekupa aya saba zinazosomwa mara kwa mara na Qurani tukufu. La tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alayhim wakhfid janahaka lilmu'minin, usivitumbulie macho yako vitu tulivyowaneemesha makundi fulani kati yao, wala usiwahuzunikie na wainamishie bawa lako waumini. wa qul inni ana nadhirul mubin, nasema hakika mimi ni muonyaji mwenye kubainisha. Kama anzalna ala almuqtasimin kama hivyo tuliwateremshia waliogawa alladhina ja'alu alqur'ana 'idin ambao wakaifanya Qur'ani vipande vipande fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in basi naapa kwa Mola wako mlezi tutawahoji wote amma kanu ya'malun waliokuwa wakiyatenda. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, basi wewe yatangaze ulioamrishwa na jitenge na washirikina. Inna kafainaka almustahziin, hakika sisi tunatosha kukukinga na wanaokejeli. Alladhina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun, hao wanaofanya kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu yupo Mungu mwingine basi watakujajua. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, na sisi tunajua kwa hakika kuwa wewe kifua chako kinaona dhiki kwa hayo wayasemayo fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin basi mtakase Mola wako mlezi kwa kumhimidi na uwe miongoni wanaomsujudia wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin na mwabudu Mola wako mlezi mpaka ikufikie yaqini الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na kama waliotangulia hali kadhalika wakazi wa Hijr walimkanusha mtume wao aliyetumwa kwao na kwa hivyo wakawa wamewakanusha mitume wote Kwani ujumbe wa Mwenyezi Mungu ni mmoja. Watu wa Hijr ndiyo Thamud na Hijr ni bonde baina ya Madina na Sham. Tazama maelezo juu ya aya 73 ya sura Al-A'raf. Tuliwabainishia hoja zenye kuonyesha uwezo wetu na utume wa mtume wetu nao wakayapuuza wala wasiafikiri nao walikuwa watu wenye nguvu na wajenzi. Walikuwa wakijenga majumba yao katika milima na wakichonga hiyo hiyo milima. Na wao walikuwa wakijiamini kuwa wametua na nafsi zao na mali yao. Walipokufuru na wakakanya zikawajia sauti za kutisha za kuonya kuteketea kwao wakahiliki wakati wa asubuhi. Wala mali walioyachuma na majumba walioyajenga hayakuwalinda na hilaki iliyoteremkia hatukuumba mbingu na ardhi na vilivyo kati yao katika anga na viliomo ndani yake, watu na wanyama na mimea na visio na uhai na vinginevyo ambavyo mwanadamu havijui isipokuwa kwa uadilifu na hikma na maslaha ambayo hayaambatani na fisadi ya kudumu isiyo na mwisho. Na kwa hivyo basi ni lazima siku ya kukomesha shari ifike bila shaka yoyote. Basi yewe nabii mtukufu wasame hao washirikina adhabu ya duniani na ingiana nao kwa kustahimilia maudhi yao na kuwaita wito wa hikma ni kuingiliana kwa usamehevu na upole ewe nabii Mwenyezi Mungu aliyekuumba anakakulea ni mwenye viumbe vyote na anajua hali yako na yao yeye anastahiki umtegemeze mambo yako na yao naye anajua maslaha yako na yao ewe nabii mwaminifu tumekupa aya saba za Qur'ani nazo ni sura ya Al-Fatiha unayoikariri katika kila sala na humo yamo ya kutunyenyekea na maombi ya uongofu yaliyo kamili na tumekupa Qur'ani tukufu yote na ndani yake mna hoja na miujiza kwa hivyo wewe una nguvu ambazo zinakufalia usamehe ewe mtume Usivitazame kwa kuvitamani na kuvitaka vitu vya starehe ya dunia tulivyowapa makafiri wa kishirikina na kiyahudi na kikristo na kimajusi. Kwani hivyo ni duni kwa kulinganisha na uliopewa wewe katika kuwasiliana nasi na Kurani tukufu. Wala usiosikitikie kwa sababu ya kuendelea kwao na madhambi, na wetulia, na unyenyekee, na wachukue waumini ulionao kwa upole, kwani hao ni nguvu za haki na watu wa Mwenyezi Mungu. Ewe nabii, waambie makafiri wote, mimi nakuonyeni na adhabu kali na nakubainishieni maonyo yangu kwa hoja za kukata. Haya ni kama maonyo ya walioigawanya Qurani wakaifanya ati ni mashairi na ukohani na hadithi za kale na mengineyo. Nao wasiamini juu ya kusimama hoja juu yao. Hao walifanya Qurani vipande mbalimbali nayo halikuwa haikubali kugawika kwa umuujiza wake na ukweli wake. Ikiwa hiyo hali yao, basi wallahi kwa aliyekuumba akakulinda na akakulea, hapana shaka tutawahisabu wote siku ya kiyama kwa vitendo vyao vya kudhi na kufuru na kejeli. Basi wewe tangaza wito wa haki, wala usishughulike na wayatendayo washirikina na maneno yao. Na hao washirikina wanaukejeli wito wako hawatokushinda wala hawatoweza kukuingilia kati baina yako na wito wako. Hawa washirikina mawazo yao yamedhofika ndio wakafanya kuwa Mwenyezi Mungu anao miungu mingine ya masanamu na watakuja jua matokeo shirikina wao itapoteremkia adhabu chungu. Nasi tunajua dhiki ya moyo inayokupata kwa wanayosema ya ushirikina na kejeli na dharau. Ikikupata dhiki hiyo, mkimbilie Mwenyezi Mungu mtukufu mwelekee na umti na unyenyekee na utake msaada kwa sala kwani humo ndiyo imopoza. Nashikilia ibada ya Mwenyezi Mungu aliyekuumba akakulinda mpaka ifike amri ya yakini nayo ni kiyama na miadi.